إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai wata jarida a ƙasar masar ana kiranta al-masri al-yau da turanci sunanta egypt today wannan jaridan a ranar sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da takwas a ranar laraba yau shekara ɗaya da wata tara kenan da suka wuce wannan jarida wato ta buga wani nazari wanda ɗaya daga cikin ma'aikatanta ya yi daga cikin ma'aikatan wannan jaridan akwai wani matashi ana kiransa ustazu islamu bahira shi yake shugabantan sashin nazari na al'amura da suka shafi musulunci a wannan kamfanin sunansa ustazu islamu bahira nazarin da wannan mutumin ya yi shi ne zawajun nabiyu sallallahu alaihi wasallam zawajun nabiyu min aisha wahiya bintu tis'a sinin kizbatun kabira fi kutubil hadith wai nazarin da ya yi wanda jaridan ta wallafa yana cewa korafi da malaman hadisi suke yi cewar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya auri na na aisha tana da shekaru tara wannan korafin ƙarya ne babu shakka to wannan shi ne masomin muhawarar da malamai suke game da ingancin hadisai da suke magana akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri na na aisha tana da shekaru tara wannan malami yana ƙoƙarin ya gyara kuskuren da al'ummar annabi muhammad ta yi kuskuren da aka samu ta sashin malamai منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام kuskuren da aka yi tsawon shekara dubu da ɗari hudu ba a samu wanda zai gyara shi ba sai a wannan zamani ustazu islamu bahira matashi yana nan a ƙasar masar shi ya fara wannan nazari a kan cewa kuskure ne a ce shekarun aisha tara a lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ka yadda da wannan ma kuskure ne yankudul ahaditha sahiha aqlan duk da cewa an samu hadisai ingantattu akan haka shi wannan malami yana warware su da hankalinsa kuro don haka duk wani hadisin da ke magana a kan cewa shekarun aisha tara ne a lokacin da manzon Allah ya aure ta wannan hadisin karya ne abinda wannan malamin ya rubuta ke nan. an rasa malamin da zai gano cewa kuskure ne waɗannan hadisan sai a wannan zamani bayan an samu shekara dubu da ɗari hudu da wajen talatin da takwas daga hijiran annabi muhammad jama'a kun ga wannan ƙoƙari ƙoƙari ne na faɗa da sunnonin annabi muhammad ƙoƙari ne na aga cewa an shigar da shakka cikin addinin musulunci baki ɗayansa dalili domin ibadar da kake yi kama daga tsarki zuwa ga sallah aikin haji azumi zakka da yadda kake mu'amalarka karantar wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam baki ɗayansa malaman hadisin nan su suka baka labari idan aka wayi gari za mu dinga shakkan abin da waɗannan malamai suka ce ya inganta babu sauran wata gaba wadda take cikin musulunci da ba za a jefa maka shakka a kanta ba ana son a nuna maka cewa waɗannan da Allah ya ba su amanar ilimi tsawon shekara dubu da ɗari hudu waɗannan malaman makaryata ne la haula wala quwwata illa billah ka kwatanta da hadisin manzon Allah wanda al-Imam al-Baihaqi ya rawaito Muhammad Nasiruddin al-Albani yace ya inganta ka duba Mishkatul Masabih mujallar na farko shafi na uku. hadisin Ibrahim bin Abdurrahman al-Uzari النبي صلى الله عليه وسلم يتي يحمل هذا العلم من كل خلف أدوده a kowane zamani Allah yana tsora amanar ilimin hadisi akan masu adalci in ji manzon Allah a kowane zamani saboda alkawarin da Allah ya yi zai tsare addinin musulunci zuwa tashin kiyama ta wace hanya Allah zai kare wannan addinin sai ya ɗauki amanar ilimin ya tsora wa malaman sunna a kowane zamani in ji manzon Allah akwai masu adalcin da Allah ke ɗora musu wannan amana yanfauna anhu harifar galil waɗannan malamai su suke kawar da barnar maɓarnata waɗanda ke ƙoƙarin su shigar da ta'adi cikin karantarwar manzon Allah wanti halal mubtilina wa ta'wilal jahilin da warwara da ake samu maɓarnata suna yi da kuma kuskuren fahimta da ake samu ta sashin jahilai wannan nassi ne na hadisin manzon Allah a kowane zamani akwai waɗannan malamai masu adalci waɗanda su suke tsayuwa su ba da kariya ga sunnonin manzon Allah shekara dubu da ɗari hudun nan da aka samu tsakanin zamaninmu da annabi Muhammad waɗannan shekaru dubu malaman sunna su suka yi riƙon sunnar manzon Allah suka dinga karantar da mutane hadisi har zuwa wannan zamani sai aka ce maka an samu wata ƙarya cikin hadisin manzon Allah shekara dubu da ɗari hudu ba a gane cewa ƙarya ba ce sai a bara subhanallah Allah ka tsare mana aqida to jama'a malamai da dama sun yi ma wannan matashi martani kwarai akwai malamin da ake ce masa Ayman bin Khalid Ash-Shafi'i ya rubuta littafi mai suna As-Sihamur Ra'isha fi dhabbi an sinni zawaji ummil na Aisha ya rubuta littafi saboda kariya game da shekarun aisha a lokacin aurenta da annabi muhammad sunan littafin asihamun ra'isha fi zabbi an sinni zawaji ummil mu'mini na aisha ya rubuta wannan martani a ranar 21 ga watan safar hijira na da shekara 1430 bare kenan haka nan aka samu wani malami ana kiransa a sheikh abu ishaq al-huwaini sannan a nan ƙasar masar a birnin alkahira a jami'a ta al'azhar akwai dr muhammad umara ustadul fiqh bi kulliyati dirasat islamiyya yana karantarwa a sashin ilimin fiqhu na jami'a ta al'azhar da take birnin alkahira malamai da dama ta kowane sashi na duniya sun yi martani ga wannan matashi to amma aikinsa yake na kuɗi ma'aikacin jarida in ya rubuta ya yada magana ta tafi bukatarsa ta biya bare ma an samu tabbacin cewa ya yi karatunsa a london ya samu horo akan abin da ake ce masa tajdidu manahijil fikr islami za a jaddada tunani ta sashin karantarwar musulunci ga musulmai nazarin da ya je ya karanta kenan kuma da ya dawo aka ɗauke shi a wannan kamfani na jarida idan aka ce ma jarida ta wallafa wata magana to magana nan da nan take shiga duniya kuma wannan magana ko da kuwa karya ce yana da kyau mu sani 'yan uwa malaman tarihi baki ɗayansu da malaman hadisi da malaman fiqhu baki ɗayansu sun yi a akan cewa shekarun na na aisha a lokacin da manzon Allah ya aure ta ittifakan a lokacin da ta tare wajen manzon Allah shekaru tara ne ka ɗauko littafan tarihi haka za ka samu ka ɗauko littafan hadisi haka za ka samu ka ɗauko littafin fikihu haka za ka samu don haka nan kake taras da shi a cikin babuka musamman ake ware babi musamman ake ware babi a yi bayani akan matsala na auren manzon Allah da na Aisha ka duba littafin ibnu abdulbarri al-istizkar mujallar na goma sha shida shafi na arba'in da tara zuwa hamsin ibnu abdulbarri Allah ya masa rahama ya ce a jima'al ulama malaman suna fahimtar su ta zo daidai babu saɓani kenan ala anna lil abi an yi yuzawwija ibnatahu sagira wala yushawiruha malaman suna fahimtar su ta zo daidai akan cewa halal ne uba ya aurar da yarsa yar ƙarama. kuma ba tare ma da yayi shawara da ita ba ba a samu wani malamin sunna da fahimtarsa ta saba ba in ji ibn abdulbarri sannan na biyu wa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ta zawwaja aisha manzon Allah ya auri aisha binta abi bakrin wa hiya sagiratun bintu sitti sinin aw sab'i sinin an kahahu iyaha abuha ibnu abdulbarri ya ce haka kuma malaman sunna fahimtarsu ta zo daidai akan cewa manzon Allah ya auri na na Aisha tana da shekara shida ko bakwai ɗayan biyu tarewa ne shekarunta tara wa ya ba shi aurenta mahaifinta shine na abubakar ibnu abdulbarri ya ce ittifaka baki ɗaya malaman sunna fahimta su ta daidaito kan wannan matsala ka duba al-istizkar za ka gani kuma ba shi kaɗai ba hatta ibnu kasir rahimahullahu ta'ala ibn kasir ya ce inna haza amrun muttafaqun alayhi bainal ulama magana game da shekarun aisha magana ce da malaman sunna fahimta su ta daidaitu baki ɗaya malamai walam yuzkar an ahadin minhum ba a taɓa samun wata magana ta wani malami ba khilafahu wacce ta saba wannan ba a taɓa samu ba sai ya ce ta tazawwajaha wa hiya ibnatu sitti sinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Aisha tana da shekaru shida wa bana biha wa hiya ibnatu tis'in annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta tare gidansa tana da shekaru tara ibnu kasir ya ce mimma la khilafa fihi bainan nasi wannan magana ce wanda babu saɓani tsakanin mutane a kanta magana ce ta tarihi ɗan uwa idan aka ce maka wannan abu ya zama tarihi ba ka iya shafe shi sannan kuma wannan magana baya ga cewa malaman sunna sun yadda hatta kafiran su ma sun yadda don haka suka dinga rubuta littafai na batanci ga annabi Muhammad. Yau in ka fito kana matsayin malami, sai ka ce ƙarya ne aikin banza kake tafiya ta yi nisa musulmai sun yadda kuma kafiran ma sun yadda walau halaka na khairar lahu da ma ka yadda da yafi maka alheri ibnu ya ce wa ba sabata fi sihahi wa gairiha hadisai littafan hadisai ingantattu na musulunci baki ɗaya sun ba da labarin haka wa kana bina'uhu biha alaihi salam fi sanati thaniya min al-hijrati ila madina a shekara ta biyu da hijirar manzon Allah zuwa garin Madina annabi sallallahu alaihi wa sallam wato Aisha ta tare a gidansa Maganar nan ta ibnu kasir tana cikin albidayatu wan nihaya Mujallar na uku shafi na 161 an samu biyu bayan ibn abdulbarri cikin al ya ce ittifakan malaman sunna babu wanda bai yarda da cewa shekarun aisha tara ne ba a lokacin aurenta da annabi muhammad ibn kasir malamin tarihi ya faɗi haka ibn hajar al-asqalani ka duba fathul bari mujallar na tara shafi na 239 ibn hajar ya ce wal bikru sagiratu yuzawwijuha abuha ittifaqa mace in karama ce mahaifinta yana da ikon ya mata aure babu izininta ya ce ittifaqan malaman sunna kaf fahimta su ta zo ɗaya akan haka illa man shazza sai dai malami guda ɗaya da ya fandare shi fa wannan malamin ba wai yana musanta cewa annabi ya auri aisha tana da shekaru tara ba ne wannan ba a taɓa samun saɓani a kan shi ba shekarun aisha tara a lokacin aurenta da annabi muhammad amma abinda malamin ya kauce ma sauran malamai guda ɗaya sunansa abdullahi bin shuburma ya rasu hijira na da shekara 144 Allah ya ji kanshi ta inda ya kauce shine allazi Abda zalika min khasa'isihi wannan malami shi kadai yake cewa to babu shakka annabi ya auri aisha tana da shekaru tara amma shi a fahimtarsa wannan hususiya ce ta manzon Allah shi kadai babu wanda ke da ikon yin haka a tsawon tarihi wannan malami shi kadai aka samu ya faɗi wannan magana don haka Ibn hajar ya ce illa man shazza kaga ya fanɗare kenan to ai malamai sun masa raddi malamai sun yi ma wannan malamin raddi na farko ayar alkur'ani ta ce laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kun samu kyakkyawan abin koyi game da halin annabi muhammad ayar alkur'ani ta faɗi haka duk wani hali na manzon allah abin koyi ne ga musulmi in ji allah maɗaukaki don haka ibn hazmi in ka duba almuhalla muhalla na tara shafi na arba'in ibn hazmi al-andalusi ya ce wannan ayar ta isa ta zaman martani ga ibn shuburma cewar wannan auren da manzon Allah ya yi da Aisha ba hususiya ba ce saboda Allah ya ce muna da abin koyi mai kyau game da halin manzon Allah na biyu wa الأصل بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت bayani an waqtil haja da dai a ce auren Aisha khususiya ce ga manzon Allah shi kadai bai kamata a ce manzon Allah ya jinkirta bayani har zuwa mutuwansa bai yi bayanin ba bai kamata ba me yasa saboda Allah ya bashi umarnin cewa ya yi bayanin saƙon da Allah ya ba shi zuwa ga al'ummar musulmai bai kamata a ce annabi har zuwa mutuwansa ya ɓoye wannan bayani bai gabatar da shi ga musulmi ba tun da manzon Allah ya yi shuru kenan auren da ya yi shi ma abin koyi ne gare mu na farko kenan in ji ibn hazmi ba in ji ni ba ka duba al-muhalla mujallar na tara shafi na arba'in sannan na uku wa bi annal asla fi aqwalihi wa af'alihi sallallahu alaihi wa sallam at-tashri'u al-'am lil ummati lal khususiyya illa bi dalili saboda asali maganar manzon Allah abin koyi ne gare mu ayyukan manzon Allah abin koyi ne gare mu ai sune shari'a don haka baka da awar cewa ga wani aiki na annabi Muhammad ka ce hususiya ce sai fa ka kafa hujja qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin don haka tilas ka kawo hujja ta ina auren Aisha ya zamanto khususiya gare shi shi kadai ina dalili ibn al-qayyim al-jawziya yace da'awar khususiya la tusma'u illa bi dalilin kai da'awar cewa ga wani aikin annabi Muhammad ka ce wannan khususiya ce bai kamata a saurare ka ba sai ka ba da hujja sannan wa bi anna hadha huwa fi'lu sahaba min ba'dihi wa nuqila fihi al-ijma'u kama taqaddama an samu ijma'in sahabbai ijma'in malaman sunna fahimtar su ta zo daidai akan cewa yin hakan daidai ne don haka ibn hazmi yake cewa walil abi an yuzawwija ibnatahu saghiratal bikr ma lam tablugh bi izniha mahaifi yana da damar ya aurar da yarsa yar karama in dai bata balaga ba yana da damar ya aurar da ita ba tare ma da izininta ba wala izna laha qabla an tabluga ba a neman izinin ya mace sai fa in ta kai balaga duba al-muhalla mujallar na tara shafi na 38 eh, eh, wannan jama'a ita ce gaskiya karantarwa na sunna in ma ka ɗauka ko ko ka aji addinin musulunci kenan amma saboda kafiri yaƙi kana goya ma kafiri baya sai ka ɗauko wani darasi na musulunci ka ce ƙarya ne wane kai ba ka iyawa za ka ƙaryata ne gwargwadon kwanakin da allah ya ɗiba maka a duniya yanda addinin musulunci ya daɗe shekara dubu da ɗari hudu haka nan gaba ma zai daɗe ila yau qiyama in ma ka ɓoye gaskiya zuwa mutuwanka ne kuro kana ma da rai za ka ji ana hito da ita amana ce ta ilimi da allah ya ba wa malamai allah ka samu iya ɗauka jama'a mu gaskanta annabi muhammad an samu wani darasi a rayuwar manzon Allah wanda iliminka bai kai ka gane ba to sai ka bar ma Allah ilimi, amma ka yadda da sunnar manzon Allah fahimtar malaman sunna ta zo daidai akan cewa uba yana da iko ya aurar da 'yarsa 'yar karama kafin ta balaga amma da zaran ta balaga to ba shi da iko sai ya nemi izininta abinda sunnar manzon Allah ta karantar da mu kenan iza balagat la yajuzu bi biduni izniha in dai mace ta balaga to tilin sai an nemi izininta kafin a mata aure ka duba mace majmu'u fatawa mujallar na 32 shafi na 52 mujallal na 8 shafi na 504 al'imamu shaukani cikin nailul autar mujallar na shida shafi na 122 ya ce wal muradu bil bikri allati amara shari'u bisti idaniha annaha hiyal baliga kana karanta hadisai ana cewa annabi sallallahu alaihi sallam ya hana a aurar da ya mace sai an nemi izininta waɗannan hadisai suna nan da yawa al'imamu shaukani ya ce hadisan nan suna magana ne akan mace baliga mace baliga ita ce ake neman izininta kafin a aurar da ita is la ma'ana list idani sagira mace karama wacce bata balaga ba ai ba ma'anar ma ka kira ta kana neman izininta tunda ba ta da hankalin kanta ko fa ha la tadri ma iznu bata ma san me ake nufi da izini ba ka duba nailul awda haka nan al-imam an-nawawi ya ce wa amma waktu zafafi sagiratul muzawwija wa dukhulu biha mun ji bayani na sunna abin da ya tabbata a karantarwar annabi Muhammad cewa uba yana da ikon ya aurar da yarsa tana karama babu ma izininta wannan fa shine karantarwar musulunci na biyu mahaifa ba su da ikon su aurar da mace in dai ta balaga sai sun nemi izininta sai al'imamun nawawi ya ce wannan matsala daban ce mas'alar tarewa kuma wata matsala ce ta daban na'am ka aurar da ‘yarka tana ƙarama yaushe za ta tare wannan musulunci ya ba da damar da kai uban wannan yarinya da wanda zai aure ta wannan tsakaninku ne za ku yi shawara musulunci bai masa ka'ida ba fa in ittafaqa az-zawju wal waliyyu ala shay'in la darara da kai uban yarinya da wanda ya aura sai kuka yi ittifaki akan ga shekarun da za ta yi kafin a kaita ko ga irin tsawon da za ta kai kafin a kaita ko ga irin jikin da za ta yi kafin ta tare wannan kuma muhawara ce da za ta ɗauku tsakaninka da ma'aurin Abin da kuka yi ittifaki a kai omila bihi sai a yi aiki da shi kaga shari'ar musulunci ba ta kuntata ba sannan kuma ba a cutar da ita wannan yarinyar ba an aurar da ita tana karama amma batun tarewa wannan matsala an bar ta tsakanin kai mahaifi da wanda ya aure ta wa in ikhtalafa faqala ahmad wa abu ubay tujbaru ala dhalika bintu tis'i sinin duna ghayriha idan aka samu saɓani shine al'imamu ahmad da abu ubaid allah shi musu rahama suke cewa ita ya mace matukar dai bata kai shekara taran ba ba laifi ba ne saboda an tilasta ta idan ta wuce in ta kai shekaru tara ba laifi ba ne bi ma'ana da a ce za a samu saɓanin fahimta tsakanin shi uban da kuma mijin bayan an gama ɗaura aure yaushe ne ya kamata ta tari to ikon miji ya fi ƙarfi akan na uba tun da an riga an bashi mata a wannan lokaci yana da damar ya ce a bashi yarsa shari'a ta ba da damar a aurar da mace daga shekara tara dalili saboda annabi muhammad ya yi al'imamu malik al'imamu shafi'i al'imamu abu hanifa suka ce haddu zalika an tutsiƙar jima'a yaushe ne mace za ta tare sai an dubi yanayin halittanta wannan yarinya da aka ɗaura mata aure ta kai a ce za a iya jima'i da ita ko kuwa a'a idan ta kai to sai ta tare fahimtar al'imamu malik kenan fahimtar al'imamu shafi'i kenan fahimtar al'imamu abu hanifa kenan kaga abin da suke nufi an ɗaura mata aure tana shekaru shida ko tara amma idan halittar nata bai kai a ce ta tare ba ana iya kyale ta hatta kai shekaru goma sha biyar ko mafin haka kafin ta tare sai an yi la'akari da yanayin halittanta wa ya zalika bi ikhtilafihinna malaman nan suka ce ba a cewa ga shekara guda na tarewar ita wannan yarinya da aka mata aure tana karama saboda halitta na ɗan adam daban-daban ne wata al'umma akan samu mata sukan girma da wuri a wata al'ummar akan samu mata ba sa girma da wuri wala yubbatu bi sinnin ba a la'akari da yawan shekaru kafin ta tare ana la'akari ne da yanayin halittanta ita ka duba sharhu sahihi muslim mujallar na tara shafi na da shida wannan bayani yadda nake karanta shi magana ce ta al-imamun nawawi Allah shi masa rahama yana bayani akan fahimtar malaman sunna akan wannan mas'ala sai ya ce wa hadha huwa sahih wannan shine ingantaccen fahimta sabanin maganar al ahmad da abu ubai. alimamu ahmad ya ce in dai mace ta kai shekara tara to shari'ar musulunci ta ba da daman a mata aure kuma shari'ar musulunci ta ba da daman ana ma iya jima'i da ita me ya dalili saboda hujjar hadisan annabi muhammad ka kiyaye kanka a kun aka samu lokacin da kake kyamata sunnar mazon allah man rage ba an sunnati falaisan duk wanda ya ji kyamar sunna na to bai tare da ni ko dai ka karɓi addinin musulunci gaba ɗayan shi ko kuwa ka bar shi gaba ɗayansa amma baka isa ka shigo cikinsa ka yi markwaskwari ba ba an riga an gama tuntuni al'imamu malik al'imamu shafi'i al'imamu abu hanifa su fahimtarsu ta saba ma fahimtar al'imamu ahmad bin hanbal da abu ubai suka ce a su fahimta ba sharaɗi ba ne mace ta tare a shekaru tara ɗin ana la'akari ne da yanayin halittanta suna da hujjoji don haka ba a la'akari da yawan shekarunta a yi la'akari da ƙirar halittanta ta kai a ce a yi jima'i da ita ko kuwa a'a in ba ta kai a yi jima'i da ita ba sai a jinkirta tarewanta zuwa lokacin da halittanta ta yi ƙwari wannan ita ce fahimtar da mafi yawan malaman suna suka tafi a kai shine al-imam an-nawawi yace wa hadha huwa sahih wannan ita ce fahimta mafi inganci wa laysa fi hadisi aisha ta tahdidun wannan hadisin nana na aisha bai kayyade mana lokacin da ya kamata a yi jima'i da mace ba an dai mana bayanin lokacin da ake iya yi wa mace aure shine tana shekaru shida ko bakwai tarewanta yana iya kaiwa shekaru tara ko wuce haka wa qala dawudi wa kanat aishatu qad shabbat shababan hasanan radiyallahu anha ita aisha kafinta tare gidan manzon Allah ai sai da ta girma an ji an aure wannan maganar ba kirkiro ta aka yi ba tana nan cikin hadisan annabi muhammad ka littafin ibn maja aisha ta ba da labari da kanta ta ce kanat ummi Aliju ne bayan an ɗaura min aure da annabi muhammad uwata daga wannan lokacin ta dinga bani magunguna da abubuwa waɗanda za su sa ni lissamina in yi jiki saboda in wato halitta ta ta kai yadda zan iya tarewa gidan annabi muhammad turidu an ni ala rasulillah tana so a ce ta shigar da ni gidan manzon allah mastaqama da zalika ta kawo wannan haɗe-haɗen ta ba mu aisha girman aishan bai gamsar da uwar ba ta sake nemo wani abin ta haɗa ta bata girman bai kai a ce aisha ta ta kai a ce ta tare gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana nan kan haka in ka duba littafin abu nu'aib hilyatul awliya yana bayani akan auren aisha da annabi sallallahu alaihi wasallam aishan da kanta ta ba da labari ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ma ya gaya musu abin da za su yi in dai suna son jikin aisha ya girma yadda za ta iya tarewa mazan allah ya ba su labari shi ne aisha take cewa famastaqama laha zalika hatta akaltu al-qitsa bi rutab sai aka dinga kawo min kankana kankana da sabon dabino sabon dabino wanda ke kore din nan sabon tsinka ba tsohon dabino ba sai ina haɗa kankana da sabon dabino ina ci fasaminta cikin takaitaccen lokaci sai gashi na girma ka ahsani samina yanda mafi kyan budurwa za ta zama duk wata budurwar da za ta tare aisha da kanta ta faɗa ta ce wallahi sai halitta na ta kai manzon Allah ya ba su labari ya ce idan kuna son jikinta ya girma to ga abin da za ku yi ya za ka karyata hadisin annabi muhammad saboda kurin kaji an ce shekaru tara ka laluba ka samo sauran hadisan da suka yi bayanin yadda aishan halittanta take kafin ta tare gidan manzon Allah wannan magana tana cikin sahihu sunan ibn majah hadisi na 2701 ka duba silsilatul ahadisi sahiha mujallar na farko shafi na 85 sannan akwai shi a cikin sunanun nasa'i waɗannan littafan hadisan duka muna da su a ƙasar nan ko a garin nan in ka zaga za ka samu sunan ibn majah sunanun nasa'i don allah ka buɗe za ka samu wannan hadisi. a riwaya ta al'imamun nasa'i aisha ta ce lamma ta zawajalin nabi lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aure ni ala juni bi ghairi shay'in fa'atimuni alqitha'a bi tamri wato iyayena suka dinga bani abubuwa haɗe-haɗe ina sha ina ci saboda halitta ta ta kai yadda za a ce mace ta tare gidan mijinta sai da suka bani kankana da dabino na ci fasamintu alaihi a dalilinsa sai Allah ya sa nan take na samu yin jiki ka ahsani shahami aisha ta ce in kana so ka san daidai yadda halitta ta take a wannan lokaci ka dubi duk wata budurwa da ke iya aure ta tare a gida gidan mijinta budurwan da ta fi kyawun halitta to a wannan lokacin halitta ta ta kai haka ji aisha Allah shi ƙara mata yarda don haka babu shakka malaman sunna ittifakan sun ba da labarin auren aisha da manzon Allah gaskiya ne shekarunta tara sannan kuma malaman sunna sun yi ittifaki tun daga sahabban annabi muhammad akan cewa wannan auren ya inganta a musulunci idan kana so ka samu bayani akan ijma'in malamai ka duba littafin al'imamu ahmad bin hanbal da ake kiransa al-masail mujallar na uku shafi na 129 ka duba littafin al-marwazi ikhtilaful ulama shafi na 125 ka duba littafin ibn al-munzir al-ijma shafi na 91 bayan al-istizkar da muka bayani na littafin ibnu abdulbarri ka duba at-tamhid sannan sharhu sunna littafin al-imam al-bagawi mujallad na tara shafi na 37 da littafin al-imam an-nawawi sharhu sahihi muslim mujallad na tara shafi na 206 ka duba fathul bari littafin ibnu hajar al-asqalani mujallad na 12 shafi na 27 ka duba littafin al-imam al-baji al-muntaka sharha da yamma littafin muwatta na al-imam malik Allah ya ji kansu mujallad na uku shafi na 272 ka duba littafin ibn al-arabi aridatul ahwazi mujallad na biyar shafi na 25 ka duba littafin muhammad al-aminu shankiti mawahibul jalil mujallad na uku shafi na 27 waɗannan littafai duk in ka duba zaka taras an ce ittifakan malaman sunna kaf fahimta su ta zo daidai akan cewa halal ne uba ya aurar da yarsa tana karama kuma tabbas manzon Allah ya auri Aisha tana da shekaru tara ijma'an ga littafan nan mun faɗa don Allah ka bincika wa min al-ma'lum anna al-ijma' ma'sumun min idan aka ce fahimtar malamai ta daidaitu daga kan sahabbai zuwa ga tabi'ai da tabi'in tabi'ai tafi magana ta ƙari don waɗannan su ne zamunna waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shiriya gare su a ce maka fahimtar su ta zo daidai to bare ma matsalar da aka samu shekara dubu da ɗari hudu babu saɓani a kanta sai yanzu daga bara zuwa bana a ce an samu mai ilimin da ya fi ilimin waɗannan malamai da muka yi tsawon zamanin nan yanzu ne za a samu mutuna hadisin al'imamu tirmizi hadisin abdullahi bin umar hadisi na 2167 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la ya jima'u ummati ala balala Allah ba zai taɓa haɗa fahimtar al'ummata akan ɓata ba in ji manzon Allah Allah ba zai taɓa haɗa fahimtar al'ummata akan ɓata ba ba zai taɓa yiwuwa ba shekara dubu da ɗari hudu fahimta tana guda ɗaya a ce akan ɓata manzon Allah ya ce bai yiwuwa hadisin ya inganta ka duba eh, eh, sahihul jami'i sagir hadisi na takwas. kuma ga ga ayar alqur'ani wanda ita ke ba mu tsoro wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wanda duk ya saba ma tafarkin annabi Muhammad min ba'di ma tabayyana lahu al-huda sharadi ya gane gaskiyan da gangan yaki saboda turawa ba su so turawa sun ce bai kamata a aurar da mace tana shekara tara ba kuma sun yi ne da gangan saboda fada da annabinmu kai ma sai ka ce bai kamata ba la haula wala quwwata illa billah turawa ba su so kai ma sai ka ce ba ka so kuma abin takeici har aka samu yan mu Allah ka shirye su kuma ka gafarta musu suka yarda da kafiran nan har aka yi doka a ƙasan nan wai bai kamata mutum ya aurar da yarsa matukar ba ta kai shekara goma sha takwas ba musulmi da ke wakiltan musulmai a ɗakin 'yan majalisa a haɗa kai da shi a yi doka a najeriya wai haramun ne mutum ya aurar da yarsa tana kasawan shekara goma sha takwas la ilaha illallah Allah ka ɗora mu kan shirya wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu wanda duk ya saba wa annabi Muhammad a bayan shari'ar Allah ta bayyana gare shi ya ga shari'ar Allah a fili ya saba ma shari'ar manzon Allah wa yattabi ghayra sabilil mu'minina aka wayi gari tafarkin arna yake bi abinda kafiri yake so shi yake so Allah ya ce nuwallihi ma tawalla za mu jibin tamar abin da ya tara a ranar tashin kiyama wa nuslihi jahannama kuma za mu jefa shi a cikin wutar jahannama wa sa'ad masira makoma ta yi wuri Allah shi kare da gangan musulmi ya musanta hadisin annabi Muhammad saboda arna ba su so subhanallah shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala a cikin majmu'u fatawa mujallar na 21 shafi na 291 ya ce fa kullu qawlin yanfaridu bihi almutaakhiru anil mutaqaddimina duk wata magana duk wata fahimta da wani malami zai yi malami na ƙarshen zamani mu kenan dan yanzu dai mu ne a zamanin ƙarshe ko wanda su ake cewa al almutaakhirin ka samu wata fahimta wannan fahimtar ta zamanto kalaluba a tarihi ji shekul islam sai aka taras babu wanda ya taɓa yin irin fahimtar kaɗin nan tun daga zamanin sahabban manzon Allah aka kawo kan tabi'ai ba wanda ya fahimta irin taka tabi'in tabi'ai ba a samu ba malaman farko ba a samu ba walam yasbiqhu ilaihi ahadun minhum ba a taɓa samun wani malami magabaci da ya riga ka irin wannan fahimtar ba shekul islam ya ce gafata malam fa innahu kunu khata'un wallahi kana kan kuskure fahimtar da kai ka fara yin ta a yanzu ma musulunci da zaran ka fara tunanin ka samu ilimin da wani bai samu irinsa ba a zamanin da cikin magabata daga wannan lokaci ka sani wallahi ka hau kan tafarki da shaidan Allah shi mana kariya kama qala al-imam ahmad bin hanbal al ahmad bin hanbal yace iyaka iyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun ina gargadinka a kun aka samu yau ka ba da fatawa wadda baka da shugaba a kanta kai ne shugaban wannan fatawa da za a tambaye ka gafarta malam wa ya taɓa ba da irin wannan fatawa ba za ka ba da amsa ba sai ka ce fahimta ta ce ta nuna min cikin addini al'imamu ahmad bin hanbal wanda ya fi shekara dubu da ɗari uku da mutuwa a shekara dubu da ɗari biyu da mutuwa ya ce ina ka a kun duk wata fahimta da ya zamanto ta zo maka fahimtar da a cikin magabata ba a samu mai irinta ba to ka guje ta don kuwa wannan fahimta ce daga shaidan don haka in ka ji wata magana a karantarwa na hadisi a matsayinka na musulmi sai kafirai suka ɗauka yau da gobe akwai lokacin da hikimar za ta fito ma 'yan adam amma maɗaukaki bai bayyana mana hikimar da ke cikin karantarwar musulunci baki ɗaya ba ya ɓoye wani sashi na ilimin sai a ranar tashin kiyama ɗan adam zai sani amma a yau addinin nan da muke kansa jarabawa ne za ka ci wannan jarabawa ko ku za ka faɗi sau da yawa miyagun malamai Allah shi kare sukan yi ƙoƙarin riko da abin da ake ce ma algara'i bakon al'amari cikin al'umma idan malami yana son duniya ta san shi sai ya fito da sabon al'amari wanda mutane ba su san shi ba ya yi ruwa ya yi tsaki yana ƙoƙarin kafa da a kan wannan matsala jama'a sun tarbiyyantu a kan wata fahimta to idan kana son duniya ta sanka sai ka fito da sabon al'amari wallahi ina mana gargaɗi yan uwa mutane da yawa suna da wannan fahimta suna ganin musulunci ana masa irin wannan hawan kawara kana son duniya ta sanka bari ka fito da sabon al'amari nan gaba sai ka tuba lokacin da kake wannan tunanin tuni Allah ya san zuciyarka kana tunanin bari ka fito da sabon al'amari cikin al'umma nan gaba za ka tuba ko Allah ya faɗa mana a suratu yasin inna ja'alna fi a'naqihim aglala fahiya ila al-azqani fahum muqmahun waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun tuni Allah maɗaukaki lokacin da kake tunanin zaka yi mai dabara saboda duniya ta san ka bari ka hito da wani sabon al'amari ka rikitar da hankalin jama'a ka dagula al'amari na karantarwar sunna daga baya ka tuba tunaninka kenan to ai Allah tuni ya sha gabanka ya san abin da ke zuciyarka sai ya sanya maka tarko ta gaba ya sanya maka tarko ta baya Allah sai ya rufe ka lokacin da buƙatar ka ta biya duniya ta san ka kana ƙoƙarin tuba kuma Allah ya toshe don haka dole sai mutum ya shiga wuta inna ma tunziru ba a zikra wa khashiyar rahman bil ghaib wanda zaka iya ma wa'azi ya ji ya dauka shi da wanda ke bin wa'azi na sunna da an ce masa ga aya na yarda da an ce masa ga hadisi na yarda amma wanda ke bin son zuciyarsa ba ka iya shiryar da shi in ji Allah maɗaukaki wanda ke bin karantarwa musulunci wa khashiyar rahman bil gaibi yana tsoron Allah a ɓoye fa bashirhu bi maghfiratin wannan ka masa albishir da samun wata gafara wa ajrin karime da wani lada mai cike da karinci na Allah maɗaukaki gare shi a ranar tashin kiyama don haka in mutum yana son a san shi sai ya fito ya yi faɗa da sunnar manzon Allah Allah shi kare Aisha shekarunta ba tara ba kuma duk wanda ya faɗi wannan magana makaryaci la haula wala quwwata illa billah wanda duk yake da wannan korafi wallahi maganarsa ba ta da hujja domin idan ka duba duka littafan tarihi abinda za ka samu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri aisha tana da shekaru tara na'am an ɗaura aure ya aure ta tana da shekara shida a wata riwayar aka ce shekarunta bakwai ta tare kuma tana da shekaru tara wannan shine abin da ke cikin littafan tarihi kuma wannan shine abin da ke cikin hadisan annabi muhammad wannan shine abin da malaman sunna suka yadda da shi wa hatta kufa har kafirai sun yadda da wannan magana tsawon shekara talatin ba zai yiwu a ce yanzu ne za a samu mutumin da ya yi ilimin da zai ce kuskure ne ba don haka gaskiyar magana ya ku uwa. wajibi ne mu gaskanta maganar manzon Allah annabi ya auri aisha tana da shekaru shida ko bakwai sannan lokacin da ta tare tana da shekaru tara wa anna hadha amrun mujma'un alayhi inda ulama amma wal na khassa malaman sunna kaf fahimtar suke nan. ba fahimta ce ta wani malami ɗaya ba musamman littafan tarihi waɗanda shi malamin ya yi amfani da su yana da hujjojinsa abinda malamai suke cewa wato ba wai ka nemi hujja wurin mutum ka samu shi ne yake nuna cewa yana kan gaskiya ba laisa kullu khilafin ja'a mu'tabiran illa khilafun lahu min an nazari da za ka samu kafiri ka tambaye shi don me kake kafirci zai baka hujja da haka kowa ka gan shi kan bata akwai hujjan da ya riko da ita to shi wannan matashi yana da hujjojin da ya riko da su waɗanda ya dogara da su yake cewa hadisan nan gaba ɗaya ba su inganta ba littafan tarihi ne in ban da ɓatan basira yaushe za ka ɗauki littafin tarihi ka yi aiki da maganar da ke cikinsa ka yi watsi da hadisin manzon Allah wanda al'imamu Ahmad bin Hanbal yake cewa akwai ilimin da ba ka raba shi da ƙarya wannan ilimi kuwa daga cikinsu akwai ilimin tarihi galibi tarihi ana samunsa da ƙarerraki da dama wani zama yake kawai ya faɗi tatsuniya Shi shikenan sai a rubuta a yi masa babi ya zama tarihi kaga littafin tafsiri kaga littafan tarihi waɗannan littattafai da kuma littafai da ke bayani akan kissa na yaƙe-yaƙe da aka samu zamanin annabi muhammad waɗannan littafai kila sai ka yi hattara da su sai ya yi amfani da littafan tarihi yana kafa hujja da su yana faɗa da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to hatta littafan da ya amfani da su ɗin littafan na tarihi da ke dai abu ne na son zuciya ya bar fahimtar malaman da suka rubuta littafan ya yi ƙoƙarin ɗakko maganar da take da rauni ya yi amfani da ita ya soke hadisin annabi muhammad alal misali littafin tarihi na ibn hisham ya yi amfani da shi kitabu tsira libin hisham to shi kansa ibn hisham da ya rubuta littafin tarihin ya yi babi musamman akan auren aisha da annabi muhammad shi kansa malamin da ya rubuta littafin tarihi ya yi babi guda akan haka in kana da littafin tarihi na ibn hisham ka buɗe za ka gani hakanan al'imam al-muzzi a cikin tahzibul kamal ka duba tahzibul kamal mujallar na 35 shafi na 227 hakanan ibn hajar a cikin tahzibul tahzib in ka duba tahzibu tahzib mujallar na goma sha biyu shafi na ɗari hudu da talatin da shida nan ma za ka gani da kuma uyunul asar mujallar na biyu shafi na ɗari uku da tis'in da biyar littafin al'imamu zarkali al'alam da littafin al'imamu tabari na tarihi duk waɗannan malaman da suka rubuta littafan na tarihi idan ka duba za ka ga kowanensu ya yi magana a kan auren aisha da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta al'imamu tabari cikin littafin tarihinsa ka duba aljuzu sani ya yi babi babu zikirin khabari an azwajin nabi su kansu malaman tarihin sun amince da cewa babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri aisha tana da shekaru tara sannan ma uwa uba wa ya ba da labarin cewa shekarun aisha tara ne da ma a ce wani ne ya ba da labarin shekarun sai a ce e babu mamaki ya yi kuskure lakin da zalika min qawli sahibati sha'an ita da ake magana a kanta aishan ita ce ta yi bayani da kanta ba wani ne ya ba da labari a kanta ba وليس من كلام أحد عنها ولا من وصف مؤرخ أو محدث ba wai wani malamin tarihi ne bayani a kanta ba ba wani malamin hadisi ne bayani a kanta ba ita da kanta take magana ta ce tazawwajanin nabiyu wa ana bintu sitti sinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ni ina da shekaru shida faƙadimnal madinata muka iso garin madina فنزلنا في fi الحارث بن خزرج bin دا lokacin da muka iso madina muka zauna unguwar banul khazraj a lokacin da muka sauka duk wannan lokacin ban tare ba kaga an yi auren kenan aisha tana maka wake ba da labarin ita da kanta mun taho madina a lokacin da muka iso madina mun yi hijira muka zauna unguwar banu khazraj fawaktu na samu rashin lafiya fatamazzaka sha'ari fawafa jumaimatan har gashin kaina ya wato idan mutum ya yi ciwo kai rami sai kaga gashinsa ya yi yawa shine aisha take cewa fawafa jumaima daga nesa in ka hange ni sai ka ganni da babban kai saboda ciwon da na yi don wanda ya bakunci gari sau da yawa akan samu waɗanda suke samun rashin lafiya abinda ake cewa canjin ruwa aisha ta ce fa'atatni ummi ummu sai uwata ta zo min ita ce ake kira ummu ruman matar sayyiduna abubakar Allah shi kara masa yarda ita ce uwar aisha ummu ruman in ka duba al-isaba fi tamyizi sahaba littafin tarihi na ibn hajar mujallar na bakwai shafi na 325 ummu ruman uwar aisha asalin sunanta zainab bintu abd bin duhman asalin sunan gyatuman aisha zainab amma ana kiranta ummu ruman alkunya da jama'a suka bata aisha ta ce sai uwata ta zo ta same ni wata rana wa inni lafi urjujatin ina kan wato katako abinda yara kan yi wasa a ɗora katako a kan dutse yaro ya zauna a can ƙarshe ɗaya yaro ya zauna nan ƙarshe eh, sai su dinga lilo ko wannan shi ake ce ma urjuja in ji aisha allati yul'abu biha wa hiya khashaba tu'khadhu fayudau wasatuha ala tallin ثم يجلس غلام على أحد طرفيها وغلام آخر على الطرف الآخر فترجح الخشب بهما bihima wa an sa katako a kan dutse yaro guda ya zauna a can ƙarshe yaro guda ya zauna a nan ƙarshe sai suna lilo suna wasa aisha ta ce haka ina irin wannan ni da wata ƙawata kaga tana yar ƙarama kenan ko sai ga uwata ta zo ta same ni wa ma'i sawahibulli ina tare da ƙawayena fasara bi ta yi min tsawa ina kike fa ce tuha sai na zo mata la adri ma turidu bi ban san me take nufi ba fa akhazat bi yadi ta kama hannuna hatta a ala babi dari sai da ta kai ni kofar gida tana sauri saboda saurin da muke wa inni la an haj ina haki hatta sakana babu nafasi hadde wato numfashi na ya sabu nutsuwa summa akhazat shay'an min ma'in sannan ta ɗebi ruwa fa masahat bihi wajhi ta shafa fuska na da shi wa ra'asi da kaina ثم أدخلتني الدار تشقدني ونجدا فإذا نسوة من الأنصار في البيت نترد ما تاسنا زلزونا أجدا ما تن الأنصار ما matan مدينة wannan lokaci duka bayan aisha ta girma a lokacin tarewanta ya yi da sai suna ce min alal khairi wal baraka wato larabawa wannan al'ada su ce tun kafin ma zuwan annabi muhammad idan aka yi aure sukan yi wa mutum fatan alkhairi maimakon addu'a da ake amarya da ango sai a ce alal khairi wal baraka wa ala khairin ta'irin wato ana musu fatan wannan aure an yi shi akan alkhairi da kuma albarka wa ala khairin ta'irin larabawa suna da al'ada duk wani abu da ke da kyau sai a danganta shi da tsuntsu ala khairin fa'irin bi ma'ana ala hazzin wa firin ana mata fatan wannan aure za ta samu rabo mai yawa a cikinsa fa aslamatni ilaihinna sai uwata ta miƙa ni ga waɗannan matan fa aslahna min sha'ani suka gyara al'amari na bayan sun gyara al'amari na wannan magana ta taƙaita shi an shirya ta lokacin tarewanta ya yi falam ya ru'uni illa rasulullahi buhari ban an kara ba sai gani gidan manzon Allah wata rana gani ga annabi sallallahu alaihi wasallam da hantsi baktatan min gairi mau'idin ban taba alkawari da shi ba sai gani ga manzon Allah fa aslamatni ilayhi uwata ta mika ni ga manzon Allah wa ana yawma izin bintu tis'i sinin a wannan rana shekaru na tara wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi na 3894 sahihu muslim hadisi na 4422 ba ma al'imamul bukhari da al’imamu muslim ba al abu dawud ya ruwaito shi al-imam nasai ya ruwaito shi al-imam darimi ya ruwaito shi al-imam ibn maja ya ruwaito shi ibn ya ruwaito shi al-imam ya ruwaito shi al-imam at ya ruwaito shi al-imam ahmad bin hanbal ya ruwaito shi haka nan ibn sa'ad a cikin at kubra mujallar na takwas shafi na arba'in ya ruwaito hadisin walam nasma ta'alikan liwahidin minhum da za ka duba littafan nan kaf sahihul bukhari sahihu muslim sunan tirmidhi sunan abi dawud sunan ibn maja ka duba littafan hadisan nan da suka ruwaito wannan labari na amban da al-imam tirmidhi al-imam abu dawud al-imam an-nasa'i al-imam ibn maja ka duba sahihul bukhari sahihu muslim da sauran littafai na hadisi kaf ba a taɓa samun malami kasan abin da ake ce ma ta'aliki shine a ɗan yi sharha ma hadisi bayan an kawo hadisi a sama sai a ɗan yi ƙarin bayani a ƙasa wanda shi ake ce ma ta'alik shine footnote ba a taɓa samun malami da ya yi ta'aliki ƙarƙashin hadisin nan na aisha tsawon shekara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas yana gardama a kansa ba sai yanzu la haula wala quwwata illa billah Allah shi kare kullukum duk malaman sunna tsawon zamani da aka yi kuma yawan malamai da aka yi waɗanda ke bitan hadisan manzon Allah babu dare ba rana ba a taɓa samu wanda ya yi ta'aliki akan hadisin Aisha ya nuna cewa akwai kuskure ba daga cikin malaman sunna da farko sai yanzu wannan alama ce ta tashin kiyama wallahi babu shakka inna rukubal jahla aljihazal al'ilami jahili ya fito a gidan rediyo jahili ya fito a gidan jarida jahili ya fito gidan tv ya watsa da har hatta shigar da shakka cikin zukatan musulmi wannan alama ce ta ƙarshen zamani wanda bai san abin da ake ce ma sunnar manzon Allah ba zai yi amfani da alƙalaminsa ya yi faɗa da musulunci sannan ya samu masu goya masa baya har ma a samu musulmi shi zai fito yana farfaganda yana sukan auren annabi muhammad wallahi waje guda bai san tuni an gama rufe littafinsa ba domin littafin an rufe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ragiba an sunnati fa laysa lokacin da ka fara kyamar sunnar manzo Allah sai a rufe littafin ka an gama kana cikin makiya Allah Allah shi kare inna ma yashkulu tahdidan khatiran lil qayyim ad-diniyya wal ulumi was al insaniyya an waye gari a yanzu mutane suna amfani da kafafen labarai suna fada da musulunci wa asbaha lishaitani malayi na minal wukala don haka shedan in a zamanin da yana da wakilai masu bashi rahoto to yanzu wakilansa sun yi yawa shedan yana da kafofi na yada da'awa wadda za ta yi fada da sunnar annabi muhammad kafofin suna nan da dama a lokaci guda magana take shiga duniya kamar wutan daji alama ce ta tashin kiyama wata rana lokacin da manzon allah ya hajjinsa daban kwana fi hajjatul wada' in ji salmanul farisi Allah shi kara masa yarda salmanul farisi ya ba da labari hajjan nabiyu hajjatal wada'i sun akhadha bi halakatil ka'aba lokacin da manzon Allah ya hajjinsa na ban kwana yana jikin ɗakin ka'aba sai ya kama zoben da ke jikin kofan ko wani zobe da ke jikin kofar ɗakin ka'aba manzon Allah ya kama zoben ya rike sahabbai duk suna gaban shi faƙala sai yace ayyuhan nasu ya ku mutane ala ukhbirukum bi asharati sa'a kuna so in ba ku labarin alamomin tashin kiyama faqama ilaihi salman salman al-farisi ya miƙe ya zabura yace akhbirna fidaka abi wa ummi ina ba da fansar ubana da uwana gare ka ya rasulullah ka ba mu labari game da al'amura na tashin kiyama wannan lafazi ne na girmamawa ga manzon Allah sahabbai sukan ce fidaka abi wa ummi ina ba da fansar uwata da ubana gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min asharati sa'a daga cikin alamomin tashin kiyama ida'atu salati zaka gani ana wasa da sallah ana tauye sallah wal mailu ma'al hawa mutane sun fi karkata ma son zuciya a kan bin addini in ji manzon Allah wa ta'zimu rabbil mal za a waye gari ana girmama mutum saboda dukiyarsa ba saboda addinin shi ba salmanul farisi ya ce awa ya kunu haza yanzu wannan zai auku kaga fa a zamanin su babu a zamanin sahabbai ba a wasa da sallah ba a karkata son zuciya da an ce aya ta faɗa sam'an wa ta'a da an ce ga hadisin manzon Allah sam'an wa ta'a sannan ba a girmama mutum saboda dukiyarsa sai dai saboda aqidar shi saboda imaninsa don haka lokacin da manzon Allah ya faɗa kafin ya ci gaba Salman al-Farisi ya datse shi awa ya kunu yanzu haka ma zai auku ya Rasulullah har za a kawo zamani da mutane ke wasa da sallah mutane suke karkata mu son zuciya za a samu zamani da ake girmama mutum saboda dukiya sai annabi yace na'am wallazi nafsu muhammadin biyadihi babu shakka ina maku rantsuwa da wanda ran annabi muhammad yake hannunsa fa inda zalika a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya salman takunu zakatu magrama da zaran wannan zamani ya taho to zakka za ta zama bashi ka samu mutumin da ake bin shi bashin zakka na shekaru da yawa ana bin shi bashin zakka lokacinta ya yi har ya wuce bai fitar ba wanda ba a samu ba a zamanin manzon Allah annabi ya ce alama ce ta tashin kiyama zakka za ta zama bashi wa yusaddiqul kaziba za a dinga gaskanta makaryaci an tabbata mutum makaryaci ne amma yana faɗin magana ya ce gaskiya ne mazan Allah ya ce alamar tashin kiyama wa yukazzibu sadiq sannan a wannan lokaci za a ƙaryata mai gaskiya za ka faɗi gaskiya a ce ƙarya yake ku rabu da shi alama ce ta tashin kiyama manzon Allah ya ce wa yu'tamanul kha'in maha'inci an san mutum maci amana ne sai a ɗauki dukiya a bashi a ɗauki mulki a bashi mai cin amana wanda duniya ta da cewa wannan mutumin azzalimi ne za a ɗauki mulki a bashi a ɗauki amana a danka masa wannan alama ce ta tashin kiyama wa yukhawwinul amin ga mai amana an san shi sai a ce wani kar ku bashi mulki wani kar ku bashi dukiya ya aje dan ko zai cinye muku mai amanan za a ɗauke shi maci amana maci amana ku shi za a ɗauka mai amana Allah shi kare a ƙarshen magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya takallamu ruwaibi ba a lokacin fasikai za su dinga magana na addini maganar addini fasiki shi zai yi ta in ji annabi muhammad fasiki shi zai fito ya yi magana a kan addini lokacin da manzon allah ya faɗi maganar sahabbai ba su san kalmar ba domin annabi kan faɗi wata kalma ba kuwa ga sahabbai wa ya ruwaibi ba fasikai za su yi magana ba za su dinga magana game da addini fa sahabbai suka ce wa man ba me ake nufi da ba ya rasulullah ƙalu sai annabi ya ce ya takallamu fi nasi man lam kallam wanda ba shi da ikon maganar addini a yau a wancan zamani suke ɗaga yatsa suke tashi su karantar da mutane addini wanda bai san addinin ba wa yunkirul haqqa mutumin da ke karyata mutane za su karyata gaskiya bi ma'ana a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa yunkirul haqqa tis'atu asharihim a wannan zamani karshen zamani in ka kasa musulmi kashi goma kashi tara in an faɗa musu gaskiya suka ce ƙarya ne in ji manzon Allah a ƙarshen zamani kashi tara cikin goma na mutane suna karyata gaskiya kashi guda kadai ke riko da gaskiya Allah ka mu cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wa yazhabu al-islam lokacin musulunci ke fita ya tafi abin sa domin daga zaran an waye gari wannan zai fito ya ce hadisin can ƙarya ne wannan ya fito ya ce wannan hadisin ƙarya ne yau da gobe wani zai ce alqur'anin ma ƙarya ne kuma duk sa'ilin da wannan ya ce hadisin karya ne ya samu jama'a sun bi shi wancan ya fito ya ce wancan hadisin karya ne jama'a sun bi shi yau da gobe me zai faru da musulunci wanzan Allah ya ce sai ka neme shi ka rasa musulunci ya tafi babu shi wa yazhabul islam musulunci zai tafi fala yabqa illa ismuhu ba abin da zai rage a duniya sai sunan shi sunan kadai al-islam amma karantarwan kab babu shi duk abin da manzon Allah ya karantar mutanen nan sun yi watsi da shi sun ce ƙarya ne da haka an waye gari addinin ya ɓace in ji annabi Muhammad wa yazhabu alquran shi kansa alqurani zai tafi fala buƙa illa rasmuhu ba abin da zai rage a duniya face rubutunsa kawai kaga alqurani da ke gabanka yana da albarka to albarkan Allah zai ɗebe sai ya bar rubutun a hannunka wannan hadisin yana cikin al na al Ahmad da littafin al'imamul imam al a as kubra haka nan al-Imam hakim ya ruwaito hadisin daga Abu Huraira kamar yadda aka samu riwaya ta Salman al-Farisi bil haqiqa sahabban manzon Allah da suka ruwaito hadisin nan sun kai mutum hudu akwai Salman al-Farisi akwai Abu Huraira akwai Anas bin Malik akwai Auf bin Malik waɗannan dukkan su sun ba da labarin maganar nan riwaya ta Abu Huraira